Tēvs, es tiešām pateicos par šo rītu. Kungs, es pateicos tiešām par to, ka mēs varam nākt tavā namā. Kungs, es pateicos tiešām, ka tavs nams ir nosaukts lūkšanas nams, tēvs. Un tiešām šajā brīdī tās mēs paceļam šīs lūkšanas, kungs, pie tava troņa, tēvs. Kungs, es tiešām pateicos, ka tu vērtē mūs. Mēs esam vērtīgi tavās acīs, kungs, ka tu atdod tiešām tik daudz par katru vienu no mums, kungs, jo tev ir svarīgi vēseli, kungs. Tev ir svarīgs katrs viens tās, pat mazākais tās. Kungs, es tiešām pateicos, es pateicos, ka Tu mīli mūs. Kungs, es pateicos, ka Tu esi kopā ar mums tad, kad varbūt citi mūs atstāja tās, ka mēs ejam cauri tās ugunīgiem pārbaudījumiem. Tās es pateicos tiešām. Kungs, un es lūdzu tiešām šajā rītā, kad mēs varam toties pie Tavu troņa, ka mēs varam iet šajā vissvētākajā vietā, kungs, būt Tavā tūmā, būt sadraudzībā ar Tevi tās. Kungs, es lūdzu pieņem šo slavas upuri, pieņem, kungs, tiešām, ka tas ir Tev patīkams, Tev patīkams maržas. Kungs, es lūdzu par katru vienu sirds, kas ir varbūt šobrīd nocietinātās. Es lūdzu, svētais gars, ka tiešām tu to atmaidzini, kungs, ka tiešām tā ir atvērta. Kungs, es tiešām pateicos, es pateicos Tavs, ka mēs varam iet pie Tevis tā iet pie tevis tādi, kāds mēs esam. Tās. Bet, kungs, tu tiešām gribi mūs mainīt, tu gribi redzēt mūs tīrus un svētus un šķīstus. Kungs, es lūdzu tiešām, ka mēs varam dzīvot patiesā sadraudzībā ar Tevi, kungs. Tēvs, es lūdzu tiešām, ka mēs netopam šai pasaulē līdzīgi, tās, bet katru dienu tās atsakamies, atsakamies un paējam, kungs, malā no šīs pasaules. Paldies Tev, Tēvs, par visu, ko Tu dari. Tās mēs lūdzu svētī, svētī Tev šo kopā sanākšanu. Paldies Tev, Tēvs. Esmu iz Dieva draudz. Esmu iz Dieva draudz. Esmu iz Dieva draudz. Viņš tā mani sauc. draugu man visam. Esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs, viņš tā mani sauc. Esmu es Dieva draugs. Esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs, viņš tā mani sauc. Esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs esmu es Dieva draugs, viņš tā mani sauc, esmu es, esmu Dieva draugs, esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs. Esmu es Dieva draugs, viņš tā mani sauc. Esmu Dieva draugs, esmu es Dieva draugs. Esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs, viņš tā mani sauc. Esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs, esmu es Dieva draugs, viņš tā mani sauc mūžīgais debes tēvs, paldies Tev, kungs, ka Tu mūs sauc par saviem draugiem debes tēvs, ka neskatoties uz mūsu pārkāpumiem un visiem mūsu grēkiem, kungs, Tu vari nosaukt mūs par draugiem debes tēvs, nevis mūsu nopelnu dēļ, nevis mūsu darbu dēļ, kungs, nevis mūsu talantu dēļ, debes tēvs, bet Tava dēla Jēzus Kristus dēļ, kungs, kungs, tikai pateicoties tam, kungs, ka viņš nomira pa mūsu grēkiem debes tēvs. Kungs, mēs varam saukties par taviem bērniem, kungs, Jēzu, ka mēs varam būt tavi bērni un mēs varam būt tavi draugi, debes tēvs. Es tev pateicos, kungs, par to, ka tu esi devis mums savu svēto garu, kungs, kas ir ar mums līdzās, kungs, līdz pasaules galam mūžīgais debes tēvs un ka mēs varam to sajust, ka mēs varam sajust Tavu piepildījumu, un ka mēs varam, kungs, Jēzu, tiešām izbaudīt to, kungs, izbaudīt to, kungs, Jēzu, Tavā lielajā žēlistībā, mūžīgais kungs, debes tēvs, lai mūsu slava paceļās, kungs, kā salda smarža pie Tava troņa, debes tēvs, lai mūsu sās slava paceļās, debes tēvs, pie tava troņa mūžīgais kungs. Aleluja! Nācie visi Dievam pateikties par viņa darbiem, kopā priecāties. Esmu bērns tavs, esmu izglābts un no sirds es liksmoju tavā priekšā es kā Dāvids no priekā dejoju. Esmu pēc tavs, esmu izglābts un no sirds es liksmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids no priekā dejoju. Nāciet! Nāciet! Dievu slavēsim. Viņam, vienam, dziesmas dziedāsim, nāciet visi, nāciet visi. Dievam pateikties par viņa darbiem, kopā priecāties, esmu bērns tavs esmu izglābts un no sirds es liksmoju. Tavā priekšā es kā Dāvīds no prieka dejoju. Esmu bērns tavs, esmu izglābts un no sirds es liksmoju. Tavā priekšā es kā Dāvīds no prieka dejoju. and atravessem minha vida. Existe mais vida assim na tia viisi. Dievam pateikties par viņa darbiem, kopā priecāties. Esmu bērns tavs esmu izglābts un no sirds es liksmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids no priekā dejoju. Esmu bērns tavs, esmu izglābts un no sirds es liksmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids no priekā dejoju es esmu bērns tev, esmu izglāb un no sirds es līdzmoju. Tavā priekšā es kā dāvī no priekā dejoju. Esmu bērns, esmu bērns tev, esmu izglāb un no sirds es līdzmoju. Tavā priekšā es kā dāvīts no priekā dejoju. Esmu bērns, esmu bērns tauts, esmu īstā, un no sirds es līksmoju. Tavā priekšā es kā nāvī, no priekā dejoju. Es no priekā dejoju, es no priekā dejoju no prieka dejoju. Dievs mani izklausīja, un grēks man nomastāts vien ticu es, ticu es. Viņa vārdā dziedinās, es ticu es away. Ziediet viņam slavu, jo nav viens uzvarējis, glābējs mans izdzīvs. Glābējs mans izdzīvs, glābējs mans izdzīvs, glābējs mans izdzīvs. mani izglābisī, un grēks man nomazgā zin, ticu es, ticu es. Viņa vārdā ir aizlauksīts prom, viņa vārdā dziedinās es, ticu es, ticu es. Dodiet viņam slavu, jo nāvi Dievs uzvarējis, glābēs mans ir dzīv. Glābēs mans ir dzīv. Glābēs mans ir dzīv. Glābēs mans ir dzīv. Glābēs mans ir dzīv. Glābēs mans ir dzīv. Glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs. Tu nastu paņem, es esmu brīvs, uz visotni šīs dejoju, lai tevi redzētu. Tu nastu paņem, es esmu brīvs visotnē šīs dejoju, lai tevi redzētu. Glābis mans ir dzīvs, glābis mans ir dzīvs, glābis mans ir dzīvs, glābis mans ir dzīvs, glābis mans ir dzīvs. Kad labais mans ir dzīves, kad labais mans ir dzīves, kad labais mans ir dzīves, kad labais mans ir dzīves, kad labais mans ir dzīves, kad labais mans ir dzīves, kad labais mans ir dzīves, kad labais mans ir dzīves iedzīvi, glābējs mans iedzīvi, glābējs mans iedzīvi, glābējs mans iedzīvi. in my nav neviens kā tu. Svētais, svētais, Dievs tu vārās, nav neviens kā tu. Svētais, svētais, svētais, svētais, Dievs tu vārās. through my Now name me a sky. mans labais gans un draugs uz mūžu. Emanuel, Emanuel, Emanuel, Dieva dēls, tu mani neatstāji. Mans labais braços Tēvs, es tiešām pateicos. Es pateicos, kungs, tiešām, ka mēs varam nākt tavā priekšā, kungs. Kungs, es pateicos tiešām par šo žēlstības dienu, kungs. Es pateicos, kungs, tiešām par brērniem, kas dosies uz svētdienas skolu. Kungs, es lūdzu tiešām, ka viņiem ir svētīgs laiks, tēvs, šajās nodarbībās, tēvs. Kungs, ka viņi iepazīst tavu sirdi, kungs, kāds tu esi. Kungs, ka viņi apzinās, ka tu nekā neatstāji viņus. Kungs, es lūdzu tiešām, kad šī viņa bērna ticība tiešām vairojās. Kungs, es lūdzu, ka viņi var iepazīst Tev kā ķēniņu, kā lau no jūtas cilts. Ka viņiem ir draugs, kas nekad neatstāja. Kungs, es lūdzu tiešām svētī, svētī kungs vārdu. Es lūdzu, ka Tavs vārds tiešām nāk kā apuzgriezīgs žobens, Tavs. Ašu, ka tas iedurās dziļi sirdī. Amen. Lūksim Dievu, debes Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā un nākam pie Tava vārda, pie Bībeles, pie tā, kas ir rakstīts šeit. Dievs, un tur tik daudz patiesību, Dievs, un tik daudz lietas, ko mēs varam lasīt un lasīt caur to iepazīt Tevi. Dievs, es arī lūdzu, kungs, ka mūsu dzīves, katra viena dzīve šeit, kungs, arī uh, pielāgojas tam, kas ir rakstīts Dievs, un lai mūsu dzīves būtu patīkamas Tev. Lūdzu, sveitī, kungs, šo laiku, Dievs, un uh, runā Tu uz mūsu sirdīm, kungs, katru vienu prātojumu, katru vienu domu, kas ir uh, kaut kādā veidā sacēlusies pret tevi, Dievs, kungs, lūdzu, šodien to izmaini, lai mēs visi šeit esam pazemībā tavā priekšā, Dievs, un lai mēs visi esam pilnīgā paļāvībā uz tevi, kungs, Jēzu. Ja mums nav uz nevienu citu, ko paļauties, kā tikai tu. Tu esi mūsu cerība, tu esi mūsu nākotne, tu esi viss, kas mums ir, Dievs. Mēs tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Šodien gribu runāt par tēmu pestīšanas pieprasījums. Um, angliski viņš labāk skan. Bet ko prasa pestīšana? Es nezinu, vai to es ievērus un arī visus jūs nepazīst. Bieži gribu tādu jautājumu uzdot katram, ko es satieku. Un šodien arī viņu izteikšu to jautājumu un es gribu teikt, ka kādās attiecībās es to ar Dievu, un kādās attiecībās es tu ar Jēzu. Un tas ir jautājums, pie kā vajag domāt, un, un, un es zinu daudz šeit no jūs, jūs esat attiecībās ar Dievu, un jūs varētu iedot jums mikrofonu, jūs katrs varētu pastāstīt, ko Jēzus tev nozīmē, ko viņš ir darījis tavā dzīvē, un tā ir tādas dzīves liecības, šeit tādas ir daudz, bet tas jautājums tāds ir – kādās attiecībās mēs esam ar Jēzu. Un arī apskatoties šajā sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, un īpaši mums ir caur mēdīju pasauli, mums ir iespējami redzēt vispār sabiedrību visā pasaulē. Un tad viens no tādiem um, notikumiem, kas šobrīd notiek un ļoti aktīvi notiek, un jau tas ir noticis jau kaut kāds ilgs laiks, ir um, ar lieliem soļiem sabiedrība atmet Dievu un atkrīt no Dievu. No Dievu likumiem, no Dievu principiem, no tā, kas bija, kas ir rakstīts Dievu vārdā. Piemēram, ASV valsts, ja, Viņiem ir viens no politiķiem, kas šobrīd startē viņa vēlēšanās, prezidenta vēlēšanās, kurš būs, un tas ir liels notikums, viņam politisks notikums tajā valstī. Uh, novembrī būs šīs vēlēšanas. Viens no tiem, kas uh, startē, viņa lozungs, tas, ko viņš visu laiku saka, padarīsim Ameriku lielu atkal, vārenu. Bet, uh, diemžēl, skatoties visā, ko viņi sola un ko, kam viņi vēršās, pie kā viņi ar kādiem, nu, ko viņi sola strādāt, pie kā viņi neatgriežas pie tā, kas tad padarīja Ameriku lielu. Un tie bija cilvēki, kas meklēja pielūgt Dievu brīvībā un, un tie, kas uh, patiesībā nodeva savus dzīves Dievam. Un tā bija tauta, kas pamatā sāk šo valsti. Un uh, tagad šī valsts ir atkritusi tik smagi no Dieva. Bet, un arī skatoties mums nemaz tik tālu ne, ne uz ASV, bet skatoties, jo te pat Latvijā, nu pat arī klausījos uh, Latvijas Rādio 1, kāda intervija, cik ļoti Mm, žurnālists bija sadusmots un nikns, ka valsts iegūda līdzekļus baznīcas atjaunošanā. Nu, baznīcas domā šīs ēkas, vēsturiskie mantojumi, kas ir. Viņš bija nikns, viņš to nevar saprast, kāpēc nodokļu maksātāju naudu tiek veltīta tam. Un es tā domāju, kā, nu patās, mēs 90. gadu sākumā, un nu, es nebūšu tas, tas tā vecuma cilvēks, kādu no jums droši vien atceraties, bet tas bija laiks, tas bija tautas atmošanās laiks, tā bija lūkšana laiks, kad tauta lūdza Dievu, lai mēs tiktu brīvi, lai mēs būtu brīva valsts. Tas nav pat tik tālu apakaļ, kad mēs šobrīd jau pat dusmojamies un kad kāda līdzekļa no valsts uh, kopējā budžeta tiek veltīta tam, lai kultūras vēstures mantojumu, kas ir mūsu pašu vēsturi, uh, tiktu atjaunot un, un, un uzturēt. Tauta atkrīt no Dieva. Cilvēks, sabiedrība ir atkritusi no Dieva. Neilgi pirms kāda laika uh, Pilnīgi visi vārdi, Dieva vārds tika izsvītrots no Eiropas, Eiropas Savienības kopējās konstitūcijas, tika izņemts ārā, mums nevajag Dievu. Bet tāpēc, ka Dievu mēs, ja kāds no mums, mēs noliedzam Dievu, patiesība paliek, ka Viņš ir. Un viņš ir reāls, viņš ir īsts, viņš ir dzīves Dievs. Ja varat, atverat Jāņa atklāsums grāmatu 20. nodaļu, šis ir tikai tāds ievads. Jāņa atklāsmes grāmata 20. nodaļā no 11. līdz 12. pantam. Tad es redzēju lielu baltu godu krēslu un to, kas tanī sēdēja. No viņa vaiga bēga zeme un debesis, un tiem nebija kur palikt. Es redzēju mirušos, lielos un mazos stāvam godu krēslu priekšā, un šeit es apstāšos. Ik vienu cilvēku, ko tu redzi šajā ēkā, šajā telpā, un ik vienu cilvēku, ko tu redzi pilsētā, pa ielējot vai vienalga, pa televizoru vienalga, ik viens cilvēks, pilnīgi visi mēs, vien dienu stāvēsim Dievu priekšā. Tu un es, cilvēki, pilnīgi visi mēs stāvēsim Dievu priekšā. Vēstule Filipiešiem 2. nodaļa 9. un 10. pants. Tāpēc arī Dievs viņu, tas ir Jēzus, ļoti paaugstinājis un dāvājis viņam vārdu pār visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Visi ceļi, visas mēles. Romiešiem 14, Pāvila vēstura Romiešiem 14. nodaļa, 11. un 12. pāns. Jo rakstīs tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs, manā priekšā lieksies visi ceļi un visas mēles atzīsies Dievam. Tātad ik viens no mums atbildēs Dievam par sevi. Un uh, eh, sabiedrībā atkrītot no Dieva, nu, ka mēs paši, mēs paši, kas esam Dieva bērni, dažreiz varbūt paliek skumīgi un paliek varbūt kādā brīdī nu, tā bēdīgi vai pat grūti paliek. Bet es gribu jūs iedrošināt šodien nepievilieties un, un uh, <clears throat> meklēt sevī šo sirds sāpi, kas ir Dievam pašiem cilvēkiem. Jo tikai tāpēc, ka es saku, cilvēks grib izdzēst Dievu no, ka viņa nav viņa nav, bet viņš ir, un viņi visi mēs stāvēsim Dievu priekšā, un tu stāvēsi, un mēs stāvēsim. Pilnīgi visi cilvēki stāvēs Dievu priekšā. Un tāpēc tās sirds sāp, kas man ir pa viņiem lūgt, par katru cilvēku, kas vai nu atkrīt no Dievu, kas ir bijis ticīgs, vai vienkārši cilvēku, kas vispār atmet Dievu, bezdievīgi dzīvi dzīvo. Sirds sāp ir lūgt par viņiem, jo viņi neapzinās. Viņi neapzinās tās briesmas. Un kā Jēzus teica, kā Jēzus lūdz vienreiz pie krusta, tēvs piedod viņiem, jo viņi nezin, ko viņi dara. Jo viņi nezin, ko viņi dara. Ja tu vari iztēlojies lielu, lielu vilcienu sliedzi, lielā ātrumā vilciens triecās pretī klints sienai. Tāda ir katra cilvēka dzīve, kas vēlas dzīvot bezdievīgu dzīvi, atmest Dievu no savas dzīves un izmest viņu ārā, jo viņi neapzinās tās briesmas un to nopietnību, ar ko viņi kādu dienu saskarsies. Un tas nenozīmē, es uzreiz negribu teikt, ka tas ir uzreiz momentāls kāds dzīves sots vai ka viņam tur neies vai neveiksies. Es tā nedomāju, bet tā ir tā viena diena, tā viena reize, kad tam cilvēkam pienāks stāties Dievu priekšā. Soļu grāmatā jums nav jāatver 21. nodaļā, 25. pantā ir tā rakstīts, ka viens cilvēks darīja, kas šķita taisnas savās acīs. Kad cilvēks, cilvēku atmet Dievu, tad nākošais solis ir, ka cilvēkiem vairs nav ne likuma, ne normu, pēc kā dzīvot. Un katrs cilvēks sāk dzīvot pēc tā, kas viņam šķiet taisnas viņa acīs. Un šeit sākās traģēdija. Gan sabiedrībā, gan cilvēku pie cilvēka. Ja cilvēks uzskata, ka nogalināt sava idejas par Dievu vārdā ir taisna, tad viņš to dara. Vai ka, ja cilvēks uzskata, ka man paņemt kāda cita piedaroša lietu ir normāli, pat nekas slikts tas nav, tāpēc, ka tas ir taisns viņa acīs. Ja, ja kāds cilvēks uzskata pēkšņi, ka nodarīt pāri vai vardarbīgi izturēties pret kādu citu cilvēku, Tas nav nekas, jo tas ir taisni viņa acīs. Viņam ir taisnība, tam nav taisnība, viņš var tā rīkoties. Grēks sāk valdīt. Jo, ja Dievu cilvēku atstum, nākošā lieta, kas notiek, cilvēki pieņem jebkurus citus standartus, vienalga kāds, kas ir viņa paša acīs šķietam taisni. Viņš tos pieņem kā pamats savai dzīvē, viņš sāk rīkoties. Un nākošā lieta, kas notiek uzreiz, sāk valdīt grēks – kur valda, un kad grēks valda, tad ir verdzība, apspiešana, rodas vardarbība, cietsirdība, nežēlība, netaisnība, slepkavība, zādzības, pievilšana un tā tālāk. Nav nu, no noslēpums, ka diezgan daudzas lietas zinātnieki, pasaules zinātnieki, kur sen atmetuši Dievu, taisnojās, ka tas, tas ir pavisam normāli, bet nav noslēpums, ka mūsu pasaulē ir notikuši būtisks pārmaiņas gan klimatos, gan visādās citās lietās noteikti traks zemestrīts, noteikti traki zemes nogruvumi, vulkāna izvirdumi, vētras, plūdi, tsunami, daudz, daudz lietas, neskaitot nemaz pašu cilvēku radītas karadarbības un vispārējo, notiek daudz traks lietas. Es to saistu personīgi kopā, tu var tam nepiekrīst, bet es to saistu personīgi, personīgi kopā ar to, ka cilvēki ir atmetuši Dievu. Un katrs cilvēks dzīvo pēc savu, kas to, kas viņam šķiet taisni savā viņa acīs. Dievam ir pestīšanas plāns, Es biju palūgt Nikam uzlikt vienu attēlu. <clears throat> Es runāšu par pestīšanu šodien. Un uh, caur šo attēlu es ļoti ceru, ka uh, es spēšu nokomunicēt, uh, un caur šīm bildēm, ka es spēšu nokomunicēt tas, ko Dievs ielicis man sirdī. Par pestīšanu, kad mēs runājam, par glābšanu, kad mēs runājam, es gribu, lai tu vienmēr saproti šo. Jēzus ir glābējs, Dievs, paldies par glābšanu, paldies par pestīšanu. Tas, kas tev vienmēr ir jāsaprot tavā, tavā sirdī un tavā prātā, ka pestīšana un glābšana nozīmē šis viens no šiem attēliem, attēlo pestīšanu un glābšanu. Tas nav, te neiet runa par svētībām dzīvē, par visu, visādām veiksmēm, par visādām izdošanām, ka man tur izdevās tiesības nolikt, jo Dievs man svētī. Te neiet runa ne pa ko no tā, ne pa kaut kādām labām sajūtām vai kaut kādām labām izjūtām. Šeit iet runa par glābšanu. Šis attēls parāda pestīšanu un glābšanu. Ir glābējs un ir glābjamais un cik daudzi cilvēki, un šeit jums arī ir liecība, ka jūs bijāt šis cilvēks, šis, kas grima savos grēkos, jūs grimāt, jūs, jums ir šeit liecības daudz, ka jūs bijāt tur, es arī tur biju. Un Jēzus ir tas, kas man izvilka ārā. Viņš tad citu pēc jūra izskatās. Ne? Nākošā bilde par pestīšanas bildi tieši. Tā seja vienkārši tas kliedziens pēc tās glābšanas. Kliedziens pēc glābšanas. Tā ir pestīšana un pestīšanas attēls, un Dievam ir glābšanas plāns šai cilvēcei un tev un man. Viņam ir glābšanas plāns, un kāds viņš ir, viņš brīnišķīgi parādīs caur šo. Mēs lasīsim, mēs redzēsim, kāds ir Dieva pestīšanas plāns, un tas ir viennozīmīgi, uzreiz var pateikt, tas ir Jēzus Kristus, un caur Jēzus Kristu ir glābšana, tad Dievam ir pestīšana, tāpēc ieliekam dziļi sirdī, ka glābšana tā ir nopietna lieta, ka Dievs izglāb kādu no viņa grēkiem. Un ieceļ dzīvībā tā ir fantastisks notikums, tas ir. Tas ir fantastisks notikums. Un tad uh, uzliec māju, lūdzu. Un uh, kādu laiku es, paldies, Niks, es palūšu, palūšu, lai paliek šis, šis attēls. Un um, Šodien es ticu, ka tu sapratīsi, kas tad ir pamata patiesība par attiecībām ar Jēzu. Šī ir skaista māja. Man ne? Piekritīsiet? Skaista māja. No 41. nodaļas stāsts par Jāzepu no 1. mūzes grāmatas ja tu neesi lasījis uh, šo stāstu, vai, piemēram, vispār pirmo mūzes grāmatu, es tev iesaku to izdarīt. Tur ir daudz labas lietas. Bet no 41. nodaļas, bet nu, tā ievadam, lai mēs netru, ne, nekavētu laiku, es ievadam vienkārši pastāstīšu, šis ir turpinājums no pirmās mūzes grāmatas, pirmajām nodaļām, pa visu to stāstu, kā Dievs uh, savu tautu radīja un daudz cits lietas, kas šeit pieminēts šajā visā pirmā mūzes grāmatā. Un, un, un kopumā šīs mūzes grāmatas ir piecas. Un šeit pirmais, un šeit ir nu, stāsts tā kā chronoloģiski iet par, par, par vienu cilvēku, kurš, kuru sauc Ābrahāms. Un Dievs viņu izredz, un, un Dievs viņam sola, ka caur viņu un, un no viņa nāks vesela tauta, kas būs Dievs svētīta tauta, un tā būs Dievam viņa tauta. <laughs> un tas būs Izraēla tauta. Un uh, Abrahamam Dievs sola bērnu, 25 gadus viņam nepiedzims bērns, uh, bet solījums paliek dzīves. Un uh, pēc 25 gadiem viņam piedzims šis bērns, viņš viņu nosauc pa Īzaku. Un uh, arī brīnišķīgs tās pats par sevi. No Īzaka uh, nāca dēls Jēkabs – Un, uh, <clears throat> no jā, Jākab nāca dēli, vairāk dēli, 12 dēli, un viens no tiem ir Jāzeps. Un Jāzeps ir, uh, Jāzepam tur stāsts iet par to, viņš iepriekš jau sākās par to, kad um, Jāzepam Dievs deva um, tādu tā kā sapni. Un viņš redz sapni tā, ka uh, viņa priekšā visi brāļi, uh, viņa priekšā zemojās. Viņš redz tādu sapni. Un tad viņš redz vēl vienu sapni, ka ne tikai, sapni, ka ne tikai viņa brāļi zemojās viņa priekšā, bet ka zemojās arī tēvs un māma un viss kopā, visa ģimene viņa priekšā vienkārši zemojās. Un viņš var lasīt tajā stāstā, ka viņš tik ļoti ar to sapni lielās it kā. Nu, un, brāļos tas rada tādu skaudību, un viņiem nepatīk tas, ka viņš tur lielās, ka viņš tāds, o, baigi, Dievs viņam kaut ko baigi sola, uh, Viņi, viņi vienā reizē atrod izdevību, ka viņi grib, nu, kad tēvs viņu aizsūta pie tiem brāļiem, viņi ir ganībās tālu prom no mājām, un tas Jāzeps aiziet, viņš viņus ieraug, viņš viņus satiek, un brāļi, kamēr viņš nāk, izdomā viņu nogalināt. Nu, redzēsim, kas tad būs ar viņu sapņiem. Un viņš viņu izdomā viņu nogalināt. Un viens no tiem jaunākiem brāļiem tomēr izlūdzās, lai viņu nenogalinātu, bet kad, nu, iemest vienā bedrē, Pēc kāda laika, kamēr viņš ir iemests bedrē, viņi tur viņu iemet un, un nāk uh, vergu tirgotāji garām no citas, nu, citas tautas un viņi izdomā viņu pārdot verdzībā. Un uh, viņi izvelk ārā no viņa no tās bedres viņu pārdošai verdzībā. Viņš nonāk, viņu nopērk vēlāk, nopērk faraona lielā Ēģips impērijas uh, ķēniņa uh, viens no kalpiem nopērk Jāzepu. Droši vien nu, nav noslēpums, ka vēsturē ir bijuši tādas lietas cilvēku tirzniecība. Un uh, viņu, viņu, no, viņu, viņu nopārdo, nopērk šis faraona kalps. Un šajā visā laikā Bībelē ir trīs reizes pieminēta tāda vārda, ka Dievs bija ar Jāzepu. Dievs bija ar Jāzepu. Un Es atvēršu, izlasīšu Iesais grāmata, 53. nodaļa. Kad Dievs ir ar Jāzepu, tiek pieminēts vismaz trīs reizes visu šo laiku. Bībelē ir ļoti daudz cilvēku, ka mēs skatāmies, mēs varam lasīt, um, ļoti daudz cilvēku uh, simbolizē Kristu. Uz viņiem skatoties, un Jāzeps ir viens no tiem, ko viņa dzīvu lasot, ir tik daudz līdzības, kā notika Jēzum Kristum. Un uh, tā kā Kristus attēls tur parādās. Uh, Un arī Jāzeps ir šis Kristus attēls. Un, iedomājieties, Dievs viņam dod šo sapni, soli, kad uh, kaut kādā veidā viņš būs nu, liela lieta, Dievs kaut ko darīs caur viņu. Viņš ar viņu stāsta, bet tas, kur viņš nonāk, pēkšņi ir cietumā, bedrē, vispirms uh, prom no mājām, tiek aizvests, nopārdots verdzībā, viņš nonāk uh, prom tālu Eģiptē. Un tur arī tas notikums, ka viņš pēc kāda laika tiek iemests cietumā nedēļu viņa vainas pēc šī faraona sieva iekāroja Āzepu un, un, un vēlas ar viņu gulēt, viņš izvairās no viņa, viņa apsūdz viņu, ka viņš viņu izvarojas, un faraons viņu iemet cietumā. Un viņš ilgus gadus nosēž vēl cietumā par to. Pat neko var teikt. Un tad 41. nodaļā Tur pa starpu, un kamēr viņš ir cietumā, tur ir uh, divi vīri, arī tiek iemest cietumā, un viņiem parādās sapņi. Divi sapņi viņiem parādās, katram viņam. Un uh, viņi nesaprot, un tas Jāzeps pie viņiem pieiet, viņš viņiem saka, nu kas, kas, kāpēc jūs tik nomākt esat? Nu mēs redzējām sapni un nezinām, ko tas nozīmē. Un Jāzeps saka, nu izstās man, uh, Eh, Dievs ir tas, kas dod skaidrojumu sapņiem, un, un viņš, viņi viņam izstāsta tos sapņus, un Jāzeps viņam dod skaidrojumu, un precīzi kādu skaidrojumu viņš deva, tā tas arī piepildījās. Viens no tiem kalpiem tiek atjaunots no tā cietuma, tiek izlaists ārā, viņš tiek atjaunots savā amatā, un viens tiek pakārts no tiem kalpiem, jo viņa vaina tika atzīta visticamāk vai kaut kā tā. Un, uh, kad viņš tika izlaists no cietuma, viens no tiem galvenajiem jāsapsiem saka, lūdzu, piemini mani pie faraona, ka es taču neko pārnēs, neko slikti nes izdarījis, nekādu likumus nes pārkāps, un es šeit cietumā sēžu ne par ko. Un uh, vien brīdi, vien 41. nodaļā tajā uh, Mozes uh, grāmatā faraons redz sapņus, divus sapņus. Vien pēc otru. Un sapnis ir par, būtībā ietaupot laiku, sapnis ir par to, ka Dievs faraonu brīdina, ka būs septiņi pārticības gadi un pēc tam septiņi bada gadi. Un viņš redz, pirmajā sapnī redz traknas govis, un uh, pēc tam nāk septiņas traknas govis, Pēc tam nāk septiņas ļoti kalsnas, kas apēda tās traknās govs. Un, viņš, un otrs bija par vārpām. Septiņas traknas, pārpildīts vārps ar graudiem, un pēc tam septiņas, septiņas galīgi izkaltušas, kas sakal apēda tās septiņas uh, traknās. Un faraons ir izmiss, viņš sauc visus savus gudros, viņš, ko tas varētu nozīmēt, nāciet man izskaidrot. Un neviens nespēja izskaidrot visu krat, krat plecs, raus plecs, nezinu, nemāk izskaidrot. Un tad viens no tiem kalpiem, kas bija, ko, kas bija Jāzes, bija izskaidrojis viņam viņa sapni, tas bija piepildies, viņš aiziet pie faraona, viņš saka, klausies faraona, man ir jāatvainojas, man jālūdz piedošana, es esmu grēkojis, jo bija tāda situācija, kad atceries, kad es tev tur mēs, nu, pārkāpam, tu mūs iemet cietumā, un tad mums bija abiem diviem sapņi. Jāzeps, tas, kā viņš izskaidro, tieši tā arī piepildījās. Faraons pasauc Jāzepu, sauc viņu šurp, viņš atnāk no cietuma, pārģēbjās, atnāk, sakārtojās. Un faraons viņam saka, vai tu vari man sapni izskaidrot? Un faraon, nu, faraons saka, Jāzepam, tu vari man sapni izskaidrot? Jāzeps saka, neviens nevar sapni izskaidrot, tas tikai Dievs, kurš var dot skaidrojumu faraonam. Un viņš saka, nu izstāst man to sapni, faraons izstāst to sapni. Un Jāzep, Dievs Jāzepam dod uh, izskaidrojumu, kas notiks, un viņš izskaidro, ka būs septiņi pārticības gadi, un pēc tam būs septiņi ļoti drausmīgi bada gadi ne tikai to Jāzeps izdara, bet uh, Jāzeps pasaka, tagad, faraon, tev būtu ļoti labi, ja tu paņemt nolikt kādu daļu no katra ienākuma, no visiem ražas, no visas ražas nolikt nos un saglabātu šos septiņas pārticības gadus, lai būtu pēc tam, ko ēst tajos septiņos bada gados. Un faraons saka, hm, tā, viņš saka, tā ir, nu, tā pārfrāzēt, viņš saka, tā ir tāda brīnišķīga ideja, kam tev vēl uzticēt, ja ne tev? Un tad viņš ieceļ Jāze par otro galveno pār visu Eģiptes impēriju. Un viņš sāk valdīt. Bet es izlasīšu 53. nodaļu no pirmās, uh, eh, iesais grāmatu no 50, 53. nodaļu no 1. līdz 11. pantam. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai un kam ir atklājas tā kunga elkons? Viņš, tā kunga kalps, uzaug neticīgā pūļa priekšā kā atvesi un kā saknes atz, atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskatnedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkot. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkam. Taisn otrādi, viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes, kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodīt, Dievu satriekt un nomocīt. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņu brūcē mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam – Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un nedarīja savu, nedarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un nedarīja savu muti. No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atsvabināts, bet kas gan no viņa laika biedriem izprat viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpuma dēļ viņam bija uzlikts sots – Kapu viņam ierādīja ar bezdieviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto, kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis un viltības nebija viņa mutē. Bet tas kungs bija viņu lēms satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi, un tā kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darbu palīdzību. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam, ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņa noziegums. Šeit tiek runāts, protams, par Jēzu. Šeit tiek runāts par Kristu, par viņu. Un šeit ir Jāzeps. Ats, ja, tagad saliekat šos divus kopā. Ir vīrs, kur Dievs caur ciešanām izveda un kur Dievs caur ciešanām izved un sagatavoja viņu tam, lai glābtu pasauli. Lai, glābt, pesti, lai pestīšanu dot cilvēkiem, lai pestīšanu un glābšanu dot tautai, Ēģiptes tautai. Visi cilvēki tajā laikā dzīvoja un darīja to, kas viņiem bija taisnīgs viņa acīs. Viņi skrēja savus ceļus, viņi brauca uz saviem lieceļiem uz pazušanu. Viņi neapzinājās to reālo nopietnību un tos draudus, kas viņiem notika bet tā laikā Dievs veda vienu vīru, kas ir Jēzus Kristus, kas caur ciešanām tik darīts perfekts. Caur ciešanām pie krusta nāvs viņš nomir, viņš par mūsu, par taviem, par mūsu grēkliem, grēkiem. Un tagad viņš ir augšām cēlēs stāv pie tēva labās rokas. Un pie Jēzus ir šobrīd resurss, lai mēs varētu izglābties no šī posta, šiem bada gadiem, kas nāk. Daudzi saka, kas vēsturnieki saka, ka Ēģiptē šie bada gadi nenāca tāpat vien. Tur notika drausmīga vardarbība, tur notika drausmīgas pārestības un Dievs sots. Daudz uzskata, ka šie septiņi bada gadi bija Dievs sots. Un ja mēs skatāmies uz realitāti un to, ko saka Dieva vārds, arī katram cilvēkam par saviem grēkiem būs sots būs šis bada gadi, šī bats, nu, ja varētu tā teikt, šis laika posms, kad tas pieprasījums par šiem grēkiem, nodarījums, ka taisna tiesa tiks spriesta. Paldies Dievam par Dievu žēlstību, ka ja Viņš atstāt mūs visus, mūsu pašu ceļos un mūsu pašu gribās, mēs visi pazust. Bet Dievs sagatavo ceļu un pestītāju, tas ir Jēzus Kristu, un pie Viņa ir glābšanas resurss, glābšanas resurss, pestīšanas resurss lai izglābtu izglāb daudzus. Un uh, 1. mūsu 47. nodaļā cilvēkiem nebija ne mazākā saprašana un nojausma, cik nopietnas būs šis taisnības pieprasījums – jeb soda laiks, tiesas dienas. Tie būs septiņi gadi. Un es gribētu apskatīties noslēgumā. Šī ir māja, mēs uz viņu esam kādu laiku, jūs esat uz viņu skatījušies kādu laiku, bet šī māja stāv uz pamata. Un tavai dzīvei un tavām attiecībām ar Dievu arī ir jābūt pamatam. Tavām attiecībām Kristu jābūt pamatam. Kāpēc tu nāc pie Jēzus? Kāpēc tu tici Dievam? Kāds teiks, mēs šodien arī dziedājām, viņš ir mans draugs. Kāds teiks, viņš ir mans dziedinātājs, viņš man dziedina no kādas slimības. Kāds teiks, viņš ir mans sagādātājs, viņš man sagādā finansiāli, viņš rūpējās par mani. Kāds teiks, viņš ir man miera devējs, viņš man dod mieru. Kāds teiks, viņš ir tas, kas man dod prieku, tāpēc es nāku pie viņa. Bet tas viss ir šajā mājā, visas šīs lietas ir šajā mājā ietverts, tas viss tur ir, tās visas ir attiecībās ar Dievu, bet pamats visam, tavām attiecībām Dievu, manām attiecībām Dievu, ir tas, ka Jēzus – ir glābējs. Viņš ir tavs personīgais pestītājs. Atcerieties tās bildes, viņš ir tas, kas tavu dzīvi glābi. Viņš ir tas, kas tevi glāb no šī bada septiņiem gadiem, ja varētu tā teikt. Es pārfrāzēju. No tās tiesas dienas, kas stāsies tavā dzīvē, kas būs. Un pie viņa, pie Jēzus Kristus, ir tava glābšana, un tas pie viņa ir šis glābšanas resurss viņam ir šis resurs, lai tu varētu izglābties. Un es domāju, ka daudzi šo ne, netiekot līdz 47. nodaļai, un es izlasīšu no 13. līdz 25. pantam, daudzi netiek līdz šim. Un tāpēc es domāju, ka diezgan virspusē satiek Jēzu, sagaida kaut ko no viņa, ko viņš kaut ko dos, bet nesaprot to pestīšanas, ka viņš ir pestītājs un glābējs. Daudz aizgriežās un aiziet no Dieva, pirms vispār kaut kādas attiecības izveidojuši. Bet šajā no 47. nodaļā no 13. līdz 25. pantam parādīsies tas, ko prasa pestīšana. Lai tu būtu glābts, kas ir jādara tev. Un nebija maizes visi, visā tanī zemē, jo bats bija jo smags, tā, ka Ēģiptes zemē un Kanāna zemē draudēja izmiršanu. Un Jāzeps savāca visu naudu, kas bija Ēģiptes un Kanānas zemē, par to labību, ko tie bija pirkuši un aiznes šo naudu faraona namā. Kad nauda Eģiptes zemē un Kanāna zemē bija izsmelta, tad visi eģiptieši nāca pie Jāzeba teikdam, dod mums maizi, kāpēc mums mirt, mums vairs nav naudas. Un Jāzeps atbildēja, atvediet man savu ganāmpulkus, tad es došu jums par jūsu lopiem, ja jums vairs nav naudas. Tad viņi atveda savus lopus pie Jāzepa, un Jāzeps iedeva tiem maizi pret zirgiem, sīklopiem, lielopiem un ēzeļiem, un tanī gadā viņš tos apgādāja labību pret nodotiem lopiem. Kad gads bija pagājis, tie arī nākamajā gadā nāca pie viņa un sacīja, mūsu kungam nevaram, mūs, mēs mūsu kungam nevaram slēpt, ka nauda ir pagalam, bet lielo pieder mūsu kungam, mums nekā vairs cita nav mūsu kunga priekšā, kā mēs paši un mūsu zeme. Kāpēc, lai mēs mirstam tavu acu priekšā, mēs un mūsu zeme? Pēc mūsu, mūsu un mūsu laukus pret maiz, tad mēs ar savu zemi būsim faraona vergi. Tikai dod labību sēklai, ka mēs paliekam dzīvi un nemirstam, un zeme nepaliek par tūkstnes. Un Jāzeps nopirka faraonam visu Eģiptes zemi, jo eģiptieši pārdeva ik viens savu tīrumu, tāpēc, ka pārāk nepanesams bija bats. Tā zeme nonāca faraona īpašumā, tā zeme nonāca faraona īpašumā. Un tautu viņš pārvērt par vergiem no viena Eģiptes zemes gala līdz otram. Tikai priesteru zemes viņš neuzpirka, jo priesteriem bija faraona dots likumīgs ienākums, un viņa pārtika – no nu, ienākumu, ko faraons viņam bija nolicis, un tādēļ tie savus tīrumus nepārdeva. Un Jāzeps sacīja tautai, redzi, es esmu tagad nopircis jūs un jūsu zemes faraonam, te jums sēklu, ko savus laukus apsēt. Bet ar augļiem būs tā, ka jums piektā daļa jādod faraonam, bet četras daļas paliks jums gan tīrumu sēklē, gan barībā jums un tiem, kas jūs namā un pārtika, pārtikai jūs mazajiem bērniem. Un viņi atbildēja, tu mūsu dzīvības esi izglābis, Ja mēs tikai varam atrast labvēlību savu kungu acīs, mēs būsim vērgi faraonam. Sākās šis bada gadi, sākās šis tiesas dienas un tiesas laiks. Un pirmais, ko cilvēki atnes, ā, nu mums jau ir resurss, mums ir kaut kas, ko pašiem dot, mums ir kāda nauda, ko mēs varam dot. Viņi atnes naudu, viņi iedod naudu faraonam, iedod Jāzepam naudu pret, pret labību bet tajā brīdī viņiem pat nav ne mazākā sapratne tai tautai, cik nopietnas būs šis sots <laughs> un cik nopietni būs kāds grūtības sagaida viņas priekšā. Viņi tā, kas, tā kā, nu mums jau ir kāds cits plāns, mums ir mūsu līdzekļi, mums ir mūsu uzkrājumi. Un tad viņi nāk, viņi dod lopus, pēc tam jau zemi un pēc tam sevi. Un šajā latviešu valodas tulkojumā tur ir runāts, ka viņš padarīja viņus par vergiem. Nē, tas vārds nav par vergiem, tur ir kalpiem, kalpot. Kad šī tauta, redziet, pie Jēzus nākot, tu nevar paļauties uz saviem darbiem, tu nevar paļauties uz to, uz saviem resursiem, ka tev ir kāda plāna pie Jēzus, pēc pestīšanas nākot, tev ir viss jādod viņam, <laughs> viss savu dzīvi jānodod, tev jāpaļaujas uz viņu pilnībā. Nav varianti. Tu nevar viņiem iedot, tā kā daudzi cilvēki dara, aiziet Ziemassvētkos vai lieldienās uz dievkalpojumiem, vai šādi tad aiziet uz dievkalpojumiem, tu nevar tā dzīvot, jo tas, tā prasība par taviem grēkiem ir daudz nopietnāk nekā tu domā. Nekā tie daži dievkalpojumi vai kāds ziedojums kādam labam, kādam cilvēkam, kādai draudzē, tas neko nepalīdzēs. Tev jānāk pie Jēzus un jādod viss. Pestīšana prasa ka tu nāc un savu dzīvi pilnībā nodot Dievam. Tu nevar spēlēt, un mēs nevaram spēlēt dzīves spēles ar Dievu. Mēs nevaram. Un interesanti 25. pantā, un viņi atbildēja, tu mūsu dzīvības esi izglābis. Un tad viņi lūdz Jāzepam, ka mēs varētu tev kalpot. Nevis būt pa vergiem, bet ka mēs varam tev kalpot. Un interesanti, ka Jāzeps šos lopus nepaņem sev, bet viņš viņiem atdod apakaļ. Interesanti, ka viņš ne tikai labi, tas tagad pieder faraonam, zemes pieder faraonam, bet jūs visu varat lietot. Viņš atdod viņam tā, ka kaut kādā veidā atpakaļ to visu. Šeit ir brīnišķīgs attēls. Par to, kā cilvēks var piedzīvot pestīšanu. Bet, ja mēs nākam pie Dievu un pamatā mums nav šī prasība un šis lūgums, kā arī šai tautai bija. Viņa teica, mēs mirst, mirstam, izglāb mūs. Ja nav pamatā, pamatā tavās attiecībās šī atziņa, ka Jēzus ir tavs pestītājs. Tā visa māja nevar sastāvēt kopā gan, iespējams gan tu, gan daudz cilvēku mums šeit, mēs esam satikušies ar cilvēkiem, kas kalpo Dievam. Un arī ir tāds, piemēram, jautājums, kā lai panāk, lai cilvēki kalpo Dievam? Tad tie cilvēki, kur ir redzējuši, kā Dievs viņus izglābi no pazušanas, kā Dievs ienāk viņas dzīvēs un izceļ viņas ārā no tādas bedres, <laughs> no pamatīga bada laika. Tiem cilvēkiem nav jautājumu, vai man kalpot Dievam. Bet tā ir tā dabīga atsaukšanās uz Dievu mīlestību. Šeit es esmu Dievs. Ņem man dzīvi lieto to. Ņem man dzīvi lieto to. Dievs, ja tu manis izglābis, Dievs, es nododu savu dzīvi Tev. Un tas nav piespies, tas nav, uh, tur nav jāmokās vai, vai, vai tas ir tik grūti, tas īstenībā ir tik brīvi, tas ir tāda tā kā mīlestības atbild uz Dievu. Dievs, es gribu, es gribu, ka Tu manu dzīvi lieto, ka Tu manu dzīvi, es gribu nodot Tev, es gribu kalpot Tev, Tavai valstībai. Un var meklēt daudz cits iemeslus, kas tad ir, lai cilvēki, kas jādara, lai kas ir jāsaka, lai cilvēki kalpot Dievam, lai nodot savus dzīves Dievam, un te jau nav runa tikai no priekš stāvēt vai šeit slavēt. Tā ir vienkārši dzīve ar Dievu un kalpot Viņam. Un tad tur, kur Viņš tev ieliek, tur tu vienkārši esi par gaismu, vienalga, ko Dievs tev liek darīt, bet Dievs nodot savu dzīvi tev. Daudz saka, kas tad būtu jāsaka, kas būtu, kā, kā tad būtu, kas būtu jāmāc, kādas semināru vajadzētu taisīt. Tad es teiktu, atceries savu pestīšanu, ja tev ir palicis grūti kalpot. Un arī es varu redzēt, ka tos, kurš Dievs tā kārtīgi izvilca sārā un kur to reāli apzinās, kuri to reāli apzinās, tie neuzdod jautājumus, vai man kalpot Dievam. Tie vienkārši to dara. Labi, viņiem iespējams ir grūti un viss viegli nenāk, vai... bet viņi vienkārši grib dzīvot Dievam, viņi grib visu nodot Dievam. Viņi neredz citu variantu. Secināt, ka mēs pieceltos. Debes Tēvs, es nāku Tavā priekšā un pateicos, kad Tu esi mūsu glābs, Dievs. Tev ir perfekts pestīšanas plāns, un tas ir caur Jēzu Kristu, kur Tu esi caur ciešanām padarījis perfektu. Un kad pie, caur šīm ciešanām, caur šo viņa darbu, kungs, pie Tevis, Jēzus, ir šī viss nepieciešamais resurss, lai mēs tiktu glābti, lai katrs cilvēks tiktu glābts. Un paldies Dievs, ka Tu mūs esi izvilcis un ka Tu mūs vēl cārā no dziļiem ūdeņiem, Dievs, un Tu mūs kājas esi cēlis uz klīns. Es lūdzos, lai šī pestīšanas atziņa, šis pestīšanas piedzīvojums, lai rada mūsos vēlmi Tev kalpot, Dievs. Un kā šī tauta teica Jāzepam, kas saka, tu mūs esi izglābis, ja tas ir tavās acīs patīkam, ļauj mums būt pa taviem kalpiem. Un es lūzdies pa katru cilvēku šeit, kungs, kas, kas nav šo pestīšanu nācis lūgt, šo glābšanu nācis un nenāk pie šiem resursiem. Kungs, es lūzdies, ka tu atver viņa acis uz to realitāti, ka grēks ir tas, kas nesīs iznīcību dzīvē. Un ka šim cilvēkam ir nepieciešama pestīšana un glābšana no reāla soda, no tiesas dienas. Es lūdzu, Dievs, ka viņš nožālot savus grēks tavā priekšā, Dievs. Nožālot tos nāk pie Tevs. Saukt uz Tevi, Dievs, pēc pestīšanas, pēc glābšanas. jo muļķīgi mums ir domā, Dievs, ka mēs varēsim paši tikt, ka mums būs pašiem savu naudu, savu līdzekļu, mums ir savi lopi, mums ir mūsu zemes, ja, ja, ja mēs varam uzskatīt, ka mums ir kādi resursi, ka mēs paši tiksim šīm visam lietām cauri, Dievs, tā tas nebūs. Mums ir vienīgā, un jebkuram cilvēkam Dievs ir vienīgā, vienīgās izredzes, vienīgā iespēja – Izglābties ir tikai un vienīgi caur Tevi, Jēzus Kristu. Ne caur Budu, ne caur Muhamedu, ne caur mārām un zalkšiem, vēl jau kādiem citiem pagānu dieviem, bet caur vienu vārdu ir tikai pestīšana, caur vienu vārdu ir glābšana, tas ir caur Jēzu Kristu. Nav cita ceļa, nav citas pestīšanas, nav. Ir tikai caur Jēzus Kristus vārdu, caur Jēzu Kristu ir glābšana. Un to es lūdzu, kungs, ka katrs viens, kas tev nepazīst šeit, to atzīt un iepazīt. Jēzus Kristus vārdā es tev lūdzu. Amen.